njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki ndabaramukije mwebwe mwese muri hadisanganiro nongera ndabaha mu kiganiro wibaza mukurikirana uyu munsi nk'aya mango mu kiganiro cuno munsi abanyagihugu batandukanye mu gisagara ca Bujumbura bishura ku bibazo bibiri bijanye nico bibaza ku biganiro vya umuco wa gatanu bihuza abarundi hamwe n'icokogwa kugira ngo abitavye ivyo biganiro bafundike inyishungira kamaro ku barundi iki kiganiro mukaba mwagiteguriwe na honera muco turabahaye ikaze mu gutangura kino kiganiro abanyagihugu barashikiriza ico bibaza ku biganiro vyarusha umuco wa gatanu icambere co je nibaza ko ibiganiro ari vyiza na cane cane mu gihe abantu bafise ivyumviro bitandukanye badahurizako e, rero kuba baratumiwe ni ikintu ciza ciza cane ko haba ibiganiro ariko habayeho kuganira ni ukuvuga ngo bisaba ko bose baba bahari eh, rero nk'uko babivuze numvise ko hariho bamwe mu bategereza kuba mu biganiro batazoboneka bumva ko ari ikibazo rero ubafasha muri ibyo biganiro aba akwiye na konsiderasiyo bakagerageza kuha agaciro umwe we wibaza iki icyo nibaza nibaza ko bashobora gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu kugira ngo n'abo bantu bahunze baronke akajya ko kugaruka mu gihugu iwabo wibaza iki ah, nibaza yuko ibiganiro ni byiza cyane gose ibibazo dufise mu gihugu bizohera ariko haba ibiganiro rero kumva ko bigiye gutangura ni intambwe nziza cyane rwose kandi ikomeye ariko ikibazo ni uko twumva yuko hariyo uruhande rumwe rutazobyitabira uruhande rwa leta nibaza yuko umuhuza yari kuvyiyumvira ko cyane gose akaraba uburyo atuma ko izo mpande zose kugira ngo zihure bicare hamwe baganire kicerekeye ibibazo bihanze abarundi n'uburundi wibaza iki nibaza yuko bicaye hamwe bakaganira yaba leta yaba abantu bose bifuza kuganira mu byo biganiro bakicara hamwe bakaganira nibaza ko byobangira akamaro ku burundi n'abarundi ariko bamwe ahogira bamwe batitaye ibyo biganiro nibaza yuko hamwe boca hamwe bakagira ibyo biganiro icyizere cyinshi ndagifise yuko n'uburundi eh, tuzahakura akarusho hamwe watoje hamwe naho ngo bicare nibaza yuko bizoguma biyangara kurusha aho uburundi bugeze wibaza iki ico nibaza kubwo leta y'uburundi tazo kwitaba twebwe turiko turabiraba tubona umengo hari ikintu coba kibabujije ariko ibizoba byavuyemo ariko bakavuga ati ivyo bazoba bashinze hariya bazovyemera wibaza iki icyo nibaza kuri ibyo biganiro ni ibyizigiro byinshi kuko iyo abantu bamaze kwicarana mu isanzwe inyishu irashobora kuboneka kubera iyo umuntu mufitaniye ingorane nta wundi muti atari uko mwo kwicara hamwe iyo bibayeho muri politike mu bintu ku ubanza kuraba abifise nk'inyungu rero mu gihe habaye ibiganiro arusha bihuza abanyepolitike b'abarundi amata atari hagati y'abenegihugu kenshi nyungu usanga ari inyungu z'abantu bamwe bamwe mugabo si y'ubucose unaharuye ukaraba abazoseruka usanga nk'abanyepolitike dufate nk'amajana abiri basi harimo n'abanyamahanga cyangwa n'abamenyesha amakuru ariko nyabantu nk'amajana abiri bose hamwe n'imbandengeje urugero ugasanga baserukiye miliyoni icumi ziri mu burundi nyabantu amajana abiri ugasanga baserukiye urwaruka rurenga imiliyoni zitanu hmm? nyabantu ugasanga baserukiye abakenyezi barenga imiliyoni nk'indwi rero ku ruhande rwanje nizira ko hatogira umuntu yoja arusha avuga rwose ko aserukiye inyungu z'umugambwe sibyo nihagira umuntu ajya arusha avuga ati jewe nserukiye rwose inyungu z'izi miliyoni ndwi z'abakenyezi bari mu burundi serukiye inyungu z'izi miliyoni imari zitandatu z'ugwaruka ziri mu burundi nuko rero ahanini bashira inyungu z'izi miliyoni z'abantu bari mu burundi imbere kuruta inyungu z'imigango imari icumi cyangwa icumi n'itanu iyobowe n'abantu bashaka ku majana atatu cyangwa amajana ane mu gihugu cyose cy'uburundi byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki barongera kandi bagashikiriza icyo bibaza ko cokogwa n'abitaba ibyo biganiro mu ntumbero y'uko bafundika hamwe igikorwa ngirakamaro ku barundi bose je nibaza ko bazokwitaba ibiganiro bakwiye kudashira inyungu zabo imbere bagashira inyungu za bene gihugu bose atanumwe avuyemo kuko no muri ivyo biganiro baba baserukiye gihugu yaba abo bazoba bavuye hanze yaba abo muri leta bose basenyere ku mugozi umwe koko iyo eh, umuntu wese aganira n'uwundi bafise ikintu kimwe bagamije bategerezwa guhuza ariko nihabamwo ku buryo ayo matora aba bose bayahurije ko hama bose bagaheza bagatora ikiri ku mutima atakwidoga atabwoba wibaza iki icyo gihe nibaza uko izo mpande zibiri zose zubaze mu biganiro babigiyemo bose ikintu nyamukuru bakwiye gukora ni uko biyumvira kwiyumvira ineza y'umurundi hariho hose akaba ari byo bisunga cyane rwose ntibiyumvire inyungu zabo ngo biyumvira inyungu y'umurundi ahari hose ama ikindi nacyo ku bijyanye no ibiganiro bibera hanze y'igihugu cyacu jewe niyumvira ariko nga mu gihugu cyacu hariho umutekano nta kibazo na kimwe gihari kitotuma ibiganiro bibera ngaho iwacu niyumvira ko muhuza eh, ubutahaze cye yumvira ingene ibiganiro bibera ngaho iwacu kugira ngo impamvu yatumye leta itagenda hariya anye ubuhoho basi bizokunde yuko leta nayo nyene ivyitaba ivyo biganiro wibaza iki nibaza yuko abitaba ivyo biganiro boshobora guhagarara umutekano w'u Burundi kugira mu Burundi abe amahoro bose bashobore kuyaga bumvikana bashobore kuba bari stable nyine batabwoba bafise nibaza ko bocika icyo kibazo wibaza iki ku bwanjye numva ho baho uwo mutima wo gukunda igihugu esprit de patriotisme abantu bakumva ko ibyo barimo si ivy'iwabo ahubwo bariko kubafasha n'abandi bantu benshi cyane kugira ngo bagire ico bagezeko na cyane cyane gukunda twebwe abarundi turi hano mu gihugu hagati kuko ubiravye urabona ko umwe wese yiraba akaraba inyungu akuramo gusumba kuraba inyungu yoba ku bantu benshi bitabye ibyo biganiro bwa mbere no kuvuga yuko boca hamwe bakabanza bakavugana hagati yabo bakavuga guhanahana ibyiyumviro hanyuma bagaca bafata ingingo babona yuko ibereye ku buryo atanumwe ivuna wibaza iki icyokorwa cya mbere ni uko bakwiga eh, ku kijyanye n'ihohoterwa ry'umunyagihugu cyangwa irenganywa ry'umunyagihugu agateka k'umuntu kubahirizwe mu bijyanye n'iyo nama bazoba barimo kugira ngo umuntu aho ari yumve ko yisanzuye amahoro ari muri we wibaza iki icokorwa jewe mbona ni uko bose bo kwiga ikibazo gihanze igihugu bagashira inyungu y'igihugu intere generale atabakuyemo hama bakaronderera amahoro hamwe hama ikindi cokorwa Nuko umwe wese yokumva yuko afise uruhara kugira ngo arondere kazoza k'igihugu cacu wibaza iki nibaza ko ahanini inyungu zabo zoshigwa hasi inyungu ziwe zikaja hejuru rero mu gihe bagiye guhura hariya aye ubugira inyungu zabo ubwazo bukwibagira ko zihari yego zigaherekeza mugabo ntiziba arizo ziseruka ahanini bokwibuka yuko ivyo banyu bavugana bitashigwa mu ngiro rero uyu munsi bataganya amasigara amasigaracyicaro ibyo bavuganye batahe bazi ko ari kubipfundika si ibyo gukina umupira ngo bikunde uyu munsi aguhende bukeye ahindure yamaze gushyika mu bintu kanaka oya ni hano ikiganiro bibadiki gice kigarukira aho abanyagihugu batandukanye bari korashikiriza icyo bibaza ku biganiro byarusha umuco wa gatanu hamwe n'icokogwa aho naramuco akaba arije nakibateguriye naho gutaha jewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya je nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana